Poglavlje o požubivanju u činjenju dobrih djela Poglavlje koje je zaista važno za svakog muslimana, posebno za one koji imaju visoke ciljeve, za one koji teže da dostignu najveće stepene. One neće oklijevati u činjenju dobra, jer od njih njihov gospodar traže, traži da se natječu u činjenju dobra, da žure u činjenju dobra, da ne oklijevaju, jer mnogo dobro će čovjeka proći zbog oklijevanja šanse mu se pruže, ali zbog toga što oklijeva propusti mnogo šansi. Kada čovjek žuri u činjenju dobra, svaka prilika koja mu se pruži, on je iskoristi. Tako će uknježiti mnogo dobrih dijela zbog svog požurivanja u činjenju dobrih dijela. Tako čovjek neće apsolutno oklijevati kada mu se ukaže prilika da učini dobro djelo. Zato je autor Imam Neovi Rahimahullahu Ta'ala ovo poglavlje je nazvao Babu Mubadarati ilal Khairat. Poglavlje sram. Poglavlje o činjenju, o požurivanju prilikom činjenja dobrih djela. Naziv ovog poglavlja sadrži u sebi dvije stvari. Prva od te dvije stvari jeste da čovjek teži ka činjenju dobra i da žuri ka dobro, Da se kreće uvijek ka dobru. Jer čovjek koji čini, čini dobra djela, on se uvijek kreće u pravcu dobra. U kako god stanje dođe, on uvijek posmatra to kroz prizmu dobra ako je kod svoje kuće, nastoji da čini dobro. Ako je na radnom mjestu, nastoji da čini dobro. Ako komunicira s ljudima, nastoji da čini dobro. Ako dijeli na Allahovom putu, nastoji da čini dobro. Ako troši svoj imetak, troši ga ono što je dobro. U ponašanju prema svojoj porodici, u ponašanju prema muslimanima, prema komšijama, prema svim ljudima, nastoji da čini dobro. Dakle, cijeli njegov život je prožeti dobro. Kada se odmara, nastoji da, da u tom odmoru ima dobra. Kada čovjek radi, nastoji da u poslovima koje radi ima dobra. Uvijek svoj život prožima tim stvarima koje su, koje su vezane za dobra, za dobro, odnosno za dobro djelo. Dakle, čovjek je u suštini svoj život organizao, organizovao u pravcu dobra. I sve što radi nastoji da to uradi na dobar način. Od nekih jednostavnih stvari u čovjekovom životu, poput izlaska iz kuće, ulazak u kuću, putovanja, jelo, piće, čak obavljanje nužde i sve ostalo nastoji da to uradi na šarijatom ispravan način i da zaradi dobro djelo. ako čovjek troši imetak na svoju porodicu, nastoji da time, da nijeti, da uradi dobro za svoju porodicu i da to sve uradi radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako to bude uradio tako, bit će zato nagrađen. Ako ne bude imao takvu namjeru, izostat ćemo nagradu za to. Tako da čovjek stalno prispitava svoju namjeru i uvijek radi dobra djela. Uvijek je u području dobra. Za razliku od onih nemarnih koji razmišljaju o dobru kad su u džami. Čim izađu iz džamije, gotovo. Dobro je završilo. Sad se može pred kapanu, može pred trgovinu, malo se zaluti za džume, idemo dalje, do naredne džume. Bitno je do džume ne popiti, a poslije džume je, ako hođa šta kaže, dobro jest. Ako hođa šta ne kaže, još bolje baš tako. I vidite ljude, nekad se zaivratite, subhanallah. Sad je vrijeme onih kazana, pečenja rakije. Pa kad naiđete pored nečije kuće, pomislite, subhanallah, zar i taj čovjek da peče rakiju. Zar taj čovjek? Očekuješ da u tom čovjeku ima ono hajra, da čovjek teži ka hajru. A vidite da o sebe, oko sebe okupio pijanice i da oni, da oni svi zajedno dok se rakija peče zaljevaju. Pa ih ne možete taj mjesec dana dok peku rakiju ne možete ih ne možete naići pored njih imate, imaju osjećaj da vojska ide kraj njih. Ne vidiš je li, je ozbiljan prema tebi ili nije. Jer čitav mjesec zaljeva stalno, nikad se ne prijezni. A to priušte i ljudi koji, vjerujte, znaju i klanjat na vas. Ljudi znaju klanjat vas peku rakiju, okuplja oko sebe pijace. Za razliku od onih koji teže ka dobro. Oni ako sebe ljude, okupljaju ih u dobro. Ako su sjeli, okupljaju se u dobro. ili govor o nečemu što je korisno. Ako se odmaraju opet, odmaraju se uz dobro. I ovo je veoma važan segment u životu jednog muslimana, da uvijek teži ka dobro. Druga stvar koju sadrži ovo poglavlje jeste da čovjek kada odluči da učini neko dobro djelo, kreće u realizaciju tog dobrog dijela bez ikakvog naknadnog razmišljanja. Šeitan čovjeka pokušava vratiti, mi naumimo učiniti neko dobro djelo, pa nas šeitan umeđu vremenu presretne, pa nas pokušava odvratiti. Koliko puta neki hejfli projekat se povuče, evo sad, hvala Allah subhanahu ta'ala, da to vidimo fasada je završena na, na ovom objektu, da Allah subhanahu ta'ala je svakog onog koje je dao bilo koliki doprinos i da dugo godina, inša Allah, tara, ubiru nagradu, nagradu za ovaj hajr. I čovjek odluči, odluči da nešto žrtvuje radi Allah subhanahu wa Dok se govori o tom. Dok treba potpisat u raspoloviju. Odlučio prvobitno da ću 100 eura. Znači 200. Kad je došlo vrijeme da kaže samo koliko hoće, sad se si na 50 ili na 100. Da je malo još potrajalo, da smo rekli sutra ćemo to zapisati, bilo bi još manje. Tako šeitan pokušava presresti čovjeka. Zato dok se govori o dobru, ako se dobro treba raditi, odmah treba požuriti da čovjeka uradi. Jer neće se vjernik pokajati što sam ja to. Ne bi on pokajao da on dao 200 eura, ne bi se pokajao. Bilo bi mu slatko i drago, jer je to pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, jer koji uvijek osjeća zadovoljstvo i slatko pokornost Allahu subhanahu Ali šetan uspije da ga odvrati, on to dobro ne uradi. Zato kada čovjek odluči da uradi neko dobro, treba da požuri u činjenju tog dobra. Tako i oni koji se kaju, koji se pokušavaju pokajati od nekih stvari, kaže, naredne godine ću ja Kao oni kažu, e čekaj da završim srednju školu, onda ću se ja popraviti pa čekaj ono prije kad dok vojsku odslužim, pa dok nađem posao, pa dok se oženim, pa ja ću onda početi Pa tek počeo radi, čekaj dok se navikni dok se, dok se malo mjesto napravim na poslu. Pa kad sam napravio i ovo sad čekam da me malo promaknu, pa opet ne mogu. Kako će ja sad tražiti da ja iziđem na džumu ili da ja klanjam pet vakata vaza, neko će me poprijeko pogledati. Pa čekaj dok to, pa čekaj dok to, pa haj kad dođem u penziju, onda ću ja ono 59. godine. Ne dočeka penziju, ovdje nije se pokajao Ovo je odlaganje činjenja dobra. Da je radio, da je radio suprotno toga, to jest kako, kako, kako naša vjera od nas traži, da čovjek požuri u činjenju dobra, kad odluči odmah požuri s tim. Jer sve što čovjek počne odlagati, postoji velika vjerovatnoća da to dobro i ne uradi. Zato u ovom pogledu ćemo, inša Allah, se upoznati i sa dokazima koji govore o požurivanju prilikom činjenja dobrih dijela, jer to je u istinu osobina, osobina pravih vjernika. Požurivanje u činjenju dobrih dijela je suprotno vjernosti. Kada vjernika zadesi vjernost, treba da kaže La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vjernik u suštini ne bi smio biti lijen. Jer ima toliko posla da nema kak biti lijen. Toliko posla ima. A nažalost imamo priliku čuti one koji govore da se ubiše od dosade, ne znaju šta će raditi. Kaže, ubi me do Nisam znao, kaže, kuću, pa sam otišao tome i tome. Prva stvar, nisi ga uzjaretio radi Allaha Želešana. nego si ga uzjaretio iz dosada. Nisi se mogao sam dosađivati, pa si otišao njemu dosađivati. Nije to uzijarat radi Allaha Želešana. Ako si se sam dosađivao, nemoj ići nekom drugom dosađivati. Nego kad odlaziš u zijarat, na nijeti zijarat radi Allaha Đelešanu, pa kad odeš u zijarat da imaš korist od tog zijarata i u tom zijaratu će Allah dati dobro. Jer si otišao zbog dobra. Ako si otišao zbog toga da potrošiš dragocjeno vrijeme, onda u tome neće biti hajra kojeg očekuješ. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Al-mu'minu al-qaviju hajrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'minu al-da'iv wa fi kullin hajr. Ihris ala ma yanfa'uke wasta'in billahi wa la ta'ajaz. Jak vjernik je draži Allahu od slabog vjernika. kullin A u svakom od njih je dobro. U svakom od njih je dobro. Drži se onoga u čemu je korist za tebe. Ehres Drži se onoga u čemu je korist za tebe. Vesta'in <clears throat> billah. I traži pomoć od Allaha. Vora I nemoj se predavati subhanallah, kada čovjek bude radio ono u čemu je dobro za njega, za njegov dunjavuk i za njegov ahir, neće imati vremena da se bači stvarima koje su mu nevažne. Jer uvijek u svojim dijelima, svoj život će ispuniti dobro. Kako će ga ispuniti? Drži se onoga u čemu je dobro za tebe. Bilo da se radi o dobru dunjavuka i dobro ahireta Uvijek vjernik pazi. Ako sam izišao radi sticanja dunjaluške obskrbe, u tom je korist za mene. Stičem na halal način. I radim u tom trenutku na tom. Naravno, uz iskrenu namjeru i sve ostalo zaradit ćemo inša Allah i ahiretsku nagradu. Ako smo krenuli činiti neki hajrat u kome očekujemo isključivo ahiretsku nagradu, opet radimo ono što je, što je za nas korisno, što je nama dobro. Ponekad ljudi bivaju isključivi prilikom činjenja nekih dijela. Šta podrazumijevam pod ovim isključivim? Iako znaju da nisu u pravu, da griješe prema Allahu subhanahu wa ta'ala, vidite ih kako uporno brani svoj stav, bez obzira što griješe prema Allahu Želešanu. Pa nekad kažete čovjeku Allah subhanahu wa ta'ala to i to zabranjuje. On pokušava opravdati svoj postupak, pa makar, makar se i suprotstavio Allahu i tebareke ta'ala Pokušava da sebe opravda. Nikad vjernik neće pravdati sebe zbog svoje slabosti. Vjernik će potvrditi sve šarijatske tekstove, a za svoju slabost molit će Allaha Đelešanu da je otkloni od njega. Molite Allaha subhanahu ta'ala da mu oprosti njegovu pogrešku Molite Allaha subhanahu wa ta'ala da mu da, da ga pomogne pa da otkloni od njega, to jest da moći Allaha da mu da rješenje tog problema i molit će ga da otkloni od njega taj belaj u kome se nalazi. Jer vjernik može uspjeti, ne treba se predavati, nemojmo se zadovoljiti svojim nivom koji smo dostigli. Uvijek možemo biti bolji. Uvijek možemo biti bolji. Možemo se odgajati, u pogledu ponašanja prema ljudima. Možemo se da odgajati u pogledu odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga stalno nastojimo sticati znanje, nastojimo učiti Allahu Želešanu vjeru. Na kraju krajeva nastojimo činiti dobro jer, to, jer dobro djelo povlači za sobom drugo dobro djelo. I to je korist za vjernika zbog samog činjenja dobrih djela. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada neko hoće obaviti hadž neka požuri. Neko ima mogućnost i hoće da obavi hadž neka požuri. jer može se razboliti. Može izgubiti jahalicu, prijevoz. Može biti onemogućen zbog prijevoza, zbog jahalice. Ili se može nešto drugo pojaviti kao prepreka. Može nešto iskrsnuti i da čovjek ne obavi hađ. Zato Allahu poslanik alaihi salatu wasalam podstiče na požurivanje prilikom obavljanja hađa. Nerijetko mi možemo čuti da čovjek iako ima mogućnosti, kaže, pa nisam još spreman. Prije nekih možda desetak godina, možda i, više, možda negdje 12-13 godina, slušam čovjeka koji ima više, izvinjavam se, 96. godina. 96. godine. Koliko to već ima? 16 godina. Ovako predhač kad smo htjeli obaviti hađ iz Jordana. Kaže mladić, ma joj, ja još nisam, kaže, spreman da idem na hađ. Ima mogućnost da ide, kaže, nisam, kaže, još spreman, još nisam, još se nisam, kaže, pripremio dobro. A kakva to priprema treba za hađ? Treba se odreći nekih stvari, jel? Pa toga si se dužan odreći prije. Da nema veze opet s hađom. Kad se vratim, ne mogu više da živim ovako. Treba malo da popravi svoje ponašanje. Hađ treba da ostavi traga na čovjeku. Govorili smo o to. Prije možda dva predavanja smo govorili o to. Koliko vjernik treba da vodi računa o svome ponašanju, dakle i mimo obreda hađa. Hađ mora utjecati na čovjeka. Imate ljudi odu na hađ, vrate se isti. Ništa se nije promijenilo. Ne, onaj koji je hađ obavio onako kako treba, to je ostavilo traga na njega. Njegov odnos prema Allahu Đelešanu se poboljša. I kaže, nisam ja nekako spreman. Allahu poslanik Alehi salatu wasalam podstiče sljedbenike svoje da požure kada je u pitanju hađ. Da se hađ planira. Dakle, čovjek puno snazi da ide do obavi Oni koji, oni koji su bili znaju šta je poteškoća obavljanja hađa, a oni koji nisu bili, možda i ne zamišljaju da je hađ naporno obavljen. Kad čovjek ima vremena. Taman dok ostariš, pa treba ići neko s tobom da te nosa tamo oko kjave. Taman trebaš toliko ostati da treba sluga iza to. Taman trebaš čekati da ne možeš sam vodati, pa treba dvojica da vodaju za tobom da, da obaviš obred. A neki koji su bili, to su imali priliku vidjeti. Ljudi ne mogu da hodaju. Uredno je, ispravno je, sasvim je ispravno. Ovo ne govorimo o negativnom kontekstu. Ovo što govorim ne govorimo o negativnom kontekstu, da ljudi koji su stariji ne trebaju otići na hađu, trebaju otići na hađu. I oni stari, ako im se tad prvi put pružila prilika da idu na hađu, pa su otišli, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili ako im je to drugi, treći, četvrti hađ, pa su došli u poznijem godina svoga života, pa ali nema. Ali čovjek ima priliku da ode na hađu 25 30 ili 40 godine. Treba da dok je u punoj snazi, dok može obaviti hađ. Može da obaviti kako treba. On bolestan, ja uči. Teško, ne može se skoncentrisati da uči do Gde pomoze mi ono? Gde ne onaj se gura? Nema čovjek koncentracije da može to obrede. Za razliku od onoga koji je u punoj snazi, polako, smireno, može se skoncentrisati prilikom obavljanja obreda. Pa onda naravno, ne mogu otići na minu, mu tervije, na dan mu tervije, pa ne mogu otići na džemreta, ne mogu bacati kamenčiće, pa sve ono što se može improvizati, improvizuju. Pa mnogo hejra čovjeka prođe u zato koje je u mogućnosti obavi hađ, neka u tome požuri. A oni koji se nisu dobro bili planirali za obavljanje hađa, možda nisu hađ stavili na pravo mjesto u svom životu, pa trebaju odvojiti jednu kasu u koju će odmah odvajati za hađ. Onu siću što po džepu nosimo, stavljati jednu kasu pa se tako pripremati za hađ. Ono sić, ona marka dvije, marka dvije, marka dvije, marka dvije. Poslije puno jednostavnije donamiriti nešto i otići na hač. Onda se treba malo donamiriti. Vrlo se jednostavno sa onom sićom sakupi hiljadu maraka i sakupi se dvije, onda se još malo namiri na to i obavi se hač. Sa hađom se ne treba odugovlačiti. Onaj ko bude imao čvrstu namjeru da ide, odlučuje i prikuplja sredstva za to, neka zapamti da će ga Allah uzvišeni pomoći u to je hajr. To je hajr koji čovjek čini. Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati. A oni koji kažu kad ja steknem mogućnosti, a ništa ne radi na tome da te mogućnosti obezbijedi, bojim se da, da ih na takav način neće ni steći. Jer ako čekaš da budeš imao 10.000 maraka onako u džepu viška, da ti ni, ni zašto drugo ne treba, pa ćeš onda odlučiti ono, Malo ljudi koji će tako sakopiti to para, pa ono, nije ne znam kuću ići sad, pa ovdje na Za hađ se planira i za hađ se prikupljeni sredstva. Živi bili Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, podstiče na Sjećam se mog profesora Ačka Skenderovića, rahmetullahi doktora Fikha, neki od vas ga poznavali. Sjećam ga se dobro druge, druga godina medresi, to je bilo 90. godine, kad on nama kaže, vidite kako bi čovjek vrlo jednostavno mogao otići na hađ sebi samo kupi jednu ovcu i da je hrani. Samo jednu ovcu. Jer smo kao učenici onako gledali kako čovjek od jedne ovce može otići na hađu. Malo čudno to izgleda. Ali kažem, možda ne bi brzo tako bilo. Jednu ovcu i svake godine jedno ili dvoje janjaca što bude od nje, njih samo prodat i te pare ostati. I svaki godine da ne uvećava stado, da se bi ne napravi, da ne postane ovčar. Nego samo jedna, i to jedno ili dvoje proda, i to je to. I te pare ostane. Pa zamislite dvoje janjaca, malo ih onako uhrani za kurbana, dvije, tri stoje, šta, jedne godine, druge, treće, četvrte, peti, šesti, malo, pa malo, To je nama govori kućnicima srednje škole od srednje škole, od 15 godina, zamislite svake godine prikupiš tako, kaže to će se, tako ćete, kaže, sebi priuštiti sredstva za obavljanje hađa. Malo čovjek kad bi samo mašte uključio i kad bi se samo malo u tom potrudio, mogao bi to A oni koji ovdje učestvuju u onoj kasi i štede, veoma dobro znaju kako se može uštediti. To je kod vas ovdje i olakšavajuća okolnost, imate i kasu u koju možete lijepo polagati mjesečno toliko za obavljanje hađa. Sam tako na nije ide. Pa ćete vidjeti kako to Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku olakša. Naravno, nemojte reći, ne, ali šta ću ja danas? Ja dobijem nešto malo plati, od čega ću ja odvojiti? Pet maraka, odvojio pet maraka. Nemojte to pocijeniti. To čovjek odvaja za obavljanje, za obavljanje pete islamske dužnosti. Allah uzvišen će tom dati bereketa i pomoći će čovjeka. I nemojte to pocijeniti. Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći čovjeka. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Festebekul hajra Požurite u činjenju dobra. Požurite u činjenju dobra. To jest požurite ka dobru. Ovo je direktna naredba uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da se kreni u činjenju dobra. I ovo je u arapskom jeziku najsnažniji način izražavanja e, najsnažniji jezički način izražavanja. Jer ovo se moglo u arapskom jeziku kazati na nekoliko načina. Ali ovo je najjači način izražavanja i naredba da se požuri ka dobro. Da se čovjek potrudi da da čim mu se ukaže prilika za dobro, da ide ka tom dobru. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, Hajru ređari na awwaluha, ošarruha ahiruha. Najbolji safovi muškaraca su prvi, a najgori su zadnji. A najbolji, wa hajru nisa nisa'i ahiruha, ošarruha awwaluha. Kaže, najgori safovi kod žena su prvi, a najbolji su oni posljednji. I ovdje Allah poslanik alaihi salatu wasalam podstiče svoje sljedbenike da žure ka dobro. Da žure ka dobro. Da dolaze u prvi sat. Da klanjaju u safovima koji su prije. Da se natječu u činjenju dobro. Ispričat ću vam slučaj koji mi je onako ostao simpatičan dok sam bio još u Medini. S obzirom da smo obavljali dnevne namaze u mjesečinu koji je bio tu blizu u naselju gdje sam boravio, pa se dolazi ranije u mjesečin i posjeda se i ščekuje se namaz. I naravno, ko uspije doći jedno pola sata, bar prije namaza, uspije stati iza imama. A sjećam se jednog starog gađe, ono, sjeda brada u godinama, i obično bi žurio da dođe malo ranije. I naravno, dođe mu jezin i dođe još nekoliko džamatlija i poredi se. Nije redanje safova, ono kad dođe, ode negdje tamo, sjedne pa se nasloni ili sjedne dole. Ne, kako ulazi se u mjesto, <laughs> tako se ide u prvi saf odmah od imama koje je prvo mjesto slobodno na desnu stranu, tu se sjeda, znači ona naj, najvrijednija mjesta. Ako se ulazi na vrata da tako, određena naravno grupa ljudi. I sjećam se jedne prilike, taj stari Ađo je zakasnio. I sad jezin je bio odma prvi iza imama. I sad mikrofon je malo udaljen od, tog, od safaku ovdje i sad mora jezin izići gore da prouči kave. Kad je on jezin izišao ispred njega gore, ovaj Ađo dođe stati na njegovo mjesto. jezin prouči okre se nema i gdje stati. Sad se on okreće, no ovaj ništa Ađo je stao, <laughs> popunio sam a mu jezin nema gdje da stane. To mi je ostalo onako simpatično, u tom, naravno, njegov postupak <laughs> ovdje nije ispravan, onaj nije opravdan, jer treba doći ranije u da se stane u prvi saf. Ali to čovjek kada analizira iz jednog drugog aspekta, oslikava se njegova želja za namazom u prvom safu tu odmah iza imama. Naravno, napravilo sam malo mjesta i u jezine tu našao svoje mjesto, ali to oslikava njegovu želju, njegovu želju za, za činjenjem dobra. I spomenut ću vam još jednog starog gađu koji također je dolazio u da Allahova poslanika alaihi salatu na namaz i sjećam ga se, viđao sam Nikad nije išao stranom kojom idu auta. Znači uvijek išao autima u suprot. Znači nikad nije išao onom stranom u kojem, u pravcu u kojem idu i auta. Jer kad ide u pravcu kojem idu i auta, neko će mu stati. On je uvijek dolazio pješci jer znamo da za odlazak u mesčet sa svakim korakom brišu se i podižu se stepe. I sjećam ga se, toliko puta sam ga vidio, ide i uvijek ide suprotnom stranom. Uvijek ide suprotnom stranom, da ne bi kojim slučajem neko stao. I naravno, išao je samo s namjerom da za svaki korak zaradi dobro djelo i da za svaki korak budemo oprošten neki od njegovih grija. I ovo pokazuje njegovu želju za činjenjem dobra. Ovo pokazuje njegovu želju, njegovu težnju da se uradi što više dobra. I ovo je natjecanje u činjenju dobra. Ljudi se uistinu natječu u činjenju dobra. Da vam je samo nekad bilo vidjeti oni koji su, kojima se eventualno pružila prilika da vide kako se recimo, e, kako se doživljava Ramazan, u Mekki ili recimo Medini, pa kada se iftar približava, da vidite ljude kako se natječu u tome da nahrane postača i da zarade dobro djelo. Čovjek ne može nego kupiti jednu, jedan kilogram hurmi, vidite ga stane pored džamije i postači idu, podmeće onu posudu samo da uzmeš iz njegove posude hurmu da se njome iftariš. I vidite ih kako vas dočekuju na vratima i voze vas, voze vas za svoju sofru da vas što prije da vas ugrabe, da vas oni nahrane. I vidite ljude kako jednostavno svake godine između ta dva stuba u mjestu da Allah poslanika ali postavljaju iftare i tu su svake godine i svaki iftar tu su. I vidite ljude kako jednostavno e, kako se natječu u činjenju, u činjenju dobra. Vidite ih tačno da se natječu. Kad bismo to preveli, rekli bismo otimaju jedni od drugih one koje, koje će nahraniti. Vjerujte, tačno otimaju ljude jedni od Ako vidi da će čovjek tamo u onom pracu on, hajde ovdje, bujrom dođe ovdje, evo, možeš kod nas, za, možeš kod nas ovdje za, za sofru, možeš se kod nas ovdje iftariti i tako dalje. I vidite ljude kako jednostavno natječu se u činjenju dobra. Ta dobra ponekad e, ljudima koji žive daleko od takvog ambijenta izgleda i nestvarno. Vidite ljude kako dođete da se napijete vode, on nasmije čašu vode, pa ako vidi da čekate, nasuće čašu vode, jest stariji je od tebe čovjek i sve to nasvićete čašu vode pa će ti ponuditi da se napiješ. Sjedne i čučne pored onog zemzema pa sipa, pa daje ljudima. Zna on da za ovo što je uradio, da je on zato zaradio dobro djelo. Sve to govori o, o trci u činjenju dobra, o natjecanju u činjenju dobra. I ovakve stvari nas trebaju jednostavno i naš život trebaju da ispuni. Možda ne možemo se na tim mjestima na takav način takmičiti u činjenju dobra, ali mnogo je drugih načina u natjecanju u činjenju dobrih djela i Allah subhanahu wa ta'ala molim da budemo među onima koji će se natjecati u činjenju dobra. Njega uzvišenog molim da nas pomogne u činjenju dobra, da nas učvrsti na putu istine i da budemo među onima s kojima će on uzvišeni biti zadovoljan. Inša Allah, naredno naše druženje ćemo nastaviti govoriti o ovoj tematici kroz riječi uzvišenog Sariju Elama Firatim Rabbikom Ađendatin Arlasima Vatulažba Vajdete Mutafin. Požurite ka oprostu vašeg gospodara i džennetu čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlji pripremljenom za bogobojazni. Alladinu infihune fi sarra'i i darra'i i koji dijere onda kada su u blagostanju i kada su u oskudici. Počet ćemo, inša Allah, govor sa ovim kuranskim ajetom, inša Allah, i govoriti dakle, o ovoj temi kroz prizmu ovog drugog ajeta. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi nas.